petak u ime Allaha milostivog samilosnog ono što je na nebesima i ono što je na zemlji hvali Allaha vladara svetoga silnoga mudroga on je neukima poslao poslanika jednog između njih da im ajete njegove kazuje i da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči jer su prije bili u očitoj zabudi. I drugima koji im se još nisu priključili, on je silni i mudri. To je Allahova milost koju on daje onome kome hoće, a u Allaha je milost velika. Oni kojima je naređeno da prema te vratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi, O, kako su loši oni koji poriču Allahove ajete. Allah neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Reci, o jevreji, ako tvrdite da ste vi od svih ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite ako istinu govorite. A zbog onoga što ruke njihove čine, neće nikad poželjati. Allah dobro zna nevjernike reci, smrt od koje bježite zaista će vas tići. Zatim ćete onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i on će vas onom što ste radili obavijestiti. O vjernici, kad se u petak na molitvu pozove, ko po prodaju ostavite i pođite da molitvu obavite, to vam je bolje neka znate. A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite da biste postigli što želite. Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš reci ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine, a Allah najbolju obskrbu daje.